nova metodo de sentoxigado el nicotino. Tre curagigai esplora i resultoi. Tractado i per profunda magneta stimulado provis havi esceptain in quardec procento in de successo en cesigo de fumado tion montras la provisora i de nova israela esploro qui examenas ti un ci novan metodon de sentoxigado oni faras tia a intractado in per helpo de apparato simila al casco transdonanta al cerbo per magneta campo malforta in electra in qui activigas la nervan systemon. La profunda magnetan stimuladon accompanas ancau auscultado de lauta vocioi dum la tuta tractado. Oni faras tion, ciam la pacientoi estas plene consciai, contraste alla tre pridiscutata caiege problema recta electra stimulado della cerbo, chi unepre postulas generalan anesteson. La metodo de profunda magneta stimulado montrigis efica por curazi depression, dependetson de drogoi cae alcoholum. Iam du yaroin kaj duonon Israela i exploristo i experimenta un ci metodon sur sana i pli ol de kokiaragjai fumanta i pli ol du dec cigaredo in tage dum du semainoi kaj duono oni ciu tage submetas la paziente in serio da dec tri traktadoi per profunda magneta stimulado. Ciu el ili dec du minuto in longa ie dec herza povo. Dum la sequanta monato ili submetizas al aldonai ses tractadoi. Anta u ciu connecto al apparato ili restadas iom da tempo en chambro cun fumo de cigaredoi qui vecas la impulson de fumado giuste antau la planita tractado. La nova apparato por profunda magneta stimulado ebligas alla magneta campo penetri dis profundezzo de 3-4 centimetroi, compare alla antauai 1-2 centimetroi la medicina centro della Tel Aviv Universitato rispondezza spritiu ci esploro sub la rigora controllo della Ministerio Prisano. Laugis nunai i resultoi, i oni povas concludi che la profunda magneta stimulado tre signife reductis la impulson fumi cae draste malpliigis la quanton da cigaredoi ce la pacientoi ciui daurigis la fumadon. Compare alla control gruppoi usantai alia in metodo in de sentoxigado, la gruppo tractita per profunda magneta stimulado montris ne contesteble alta in procento in de successo vidu la supran tabellon. Citi un metodo estas ne invadema, cae ne postulas uson de medicamentoi, ciui havas conata malagrablain malagrabla in Tamen, ancau la profunda magneta stimulado havas celca in malgranda in crome ficoi, ciel malpesa in in sed ne estas evidentajoi pri ilia ripetigio cae pri iu i damagioi. La venonta faso de la esploro celos exameni la successon de la metodo ancau por pli i periodoi. Tio estas duon iaro cae pli.